Momentu zailak bizi ditugu batzutan eta bizia ez da beti erresa, baina nezantz, nazio frantsesa gara. Hori, eman zuen bere txio batean Frantziako presidentea den Emmanuel Macronek. Atzo zomait aldiz berriz atera den esaldia Twitteren. Arraileria pixka batekin eta akidura, asperdura, olako zerbait, parkursup webguneak ez baitu ekarri, uh, ba, ekarri behar zuena. Hmm, Frantzis gobernuak behintzat uh, ba, errantzuenaz. Eh, baina zer hori segur ekarri dola sare sozialetan bakotsak bere argazkia parte katuz eta bere kezka eta mm, txiste tipino batzuekin erdian. Basoaren ondotik autu bat egin behar duten ikasleentzat aferak ez ditu erresten sistema horrek eta barnean dituen algoritmoek. Brut.fr webgunean justuki atxamenduzie bideo labur bat espikatzen duena webgune horrek dituen arazoak. Aferak ez dira simple, gaztentzat, baina nezahantz, frantxez, nazioa, ziste, eta horrekin dena konpontzen da. Frantxez nazioaz justuki, erreportai interesgarri bat dirudienez, atzo Franz de katean izan dena, dirudienez diot, ez da utziet inoiz gezurrik erraiten, eta gaur ere ez da utziet jaren ez ino ikusi, baina zarko ziren Libiar diruaren erabilpena, zinkesta mamitsua osatu dute, mediaparten lanari segida batekarriz, bon, hori eh, baliagarri zaiten da beti. Bestenaz, gaurko berrietan ikusi dutana, teknologia berri bikainen garapenaren seinale. Amazon webgune enpresak, jadanik biziki kritikatu den enpresak, gainera bere langileak tratatzeko duen maneragatik. Aldi honetan kritikatua izan da estatu batuetako poliziarekin kolaboratzea gatik, ez da guti. Recognition, recognition horrela deitzen da Amazonek garatu duen sistema Amerikar poliziari saldu diona aurpegi ezagutze sistema bat. Hogeita bat, hogeita hamar barkatu gobernuz kanpoko erakundeek idatzi diote sareko komertzioa arrango dugu kudeatzen duen enpresari gehiena kolaborazio landierosa geldi dezaten eskatu. Zaintze podere landieros bat saldu diotela indar polizialei salatu diote Human Rights Watch edota Electronic Frontier Foundation bezalako erakundeek. Erri honek honekin deskubritzen dut, edo berri honekin deskubritzen dut ala ere, diatorian, be, liburuak edota diskoak interneten bidez saltzen dituen webgune simpleak, sumeak, kako hm? kakotzen artean horrelako tresnak ere garatzen dituela eta ondotik saltzen ere, ez dut pentsatzen edo nori saltzen dituenik, datu base erraldoi baten jatorria izaiten ahaliteik eh, sistema hori informazio biometrikoa bakarrik biltzen ahalduena kamera desberdinen bit bitartez, eh, simpleki, txinan jadanik erabiltzen dute berri isako zerbait, jendeen aurpegiak ezagutzen ditu, eta berak dion bezala, disiplina falta duten oinezkoak kontrolatzeko erabiltzen dute. Ongi da, zentaolako berriekin gerozta gehiago iduritzen zaut, filma batean garela, zientzia fikziozko filme batean, eh, domeia da, telebista itzali nahi nuke, filma gelitzeko, baina eh, ez dut lortzen, ez dut Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! hitz eta putz. Dekot, deitzen atalde hau, amildegietan kantua eta haien diskoan eh, berrian, aurkituko duzue, lehen kantu hau. Dekot. Eta ondotik, entzulearen iritzian isabela barretxe. Eh? Zomain minuturen buruan, antzikabe eh, joanes etxe barria argazki solas aritzeko. deitzen talde hau eh, irukote bat amildegietan kantua beren disko berrian aurkeztuko dute, lehen kantua izango da. Bizkaitarrak eh, dituzue hauek eh, entzulearen iritzila, iritzia orain Isabela Barretzuri. Egun honen. Goizoz lanila juiteko iparlatzeko lepuen nahi gaiteko plazea dut hau edera denina bereziki. Berten oian, ikusten dut beste zentzila juiten azparne eta baiunat buz. Goizeko sortzietan eta restiko lau eta ikat, baiunan agitzen denak, badu pazientzia galtzekua. Otoak uskuz-uzku ibilten beitia, egunoz, goizeta ratx. Gentiak kesuda, obrak beitia basterotan, subuara egite, trangide egite eta beste. Hogei urtez berrogei mila bizizale berri heltu da Ipar Euskal Herrian, bakotxa behotoaikin, zumbat ibilngailu habu egiten du horrek, eta denako berbidetaik behar, bertenoetan. Garraioak aipatzen dienin, behan tahan dia hartu du luraldiak, dudaigabe. Kronika hau izkibatu haintzin Andre Garreta Bayonako Merkatal Krambeako lehendakaian agiria jakurri dut. Garraio tasa Pakatu behar die, hamar langile beno habo dien enpresek eta barnekale kueke. Hitzartu fiskalitate pakta hautse denez, hamabi urten gainan pakatzeko ordez, la urte barne pakatu beharko die garaio tartsahoi, ondoioz, hogei miliuko holdup bat aipatzen du, enpresa eta enplegazalen izenian. Ezen baizik kontatzen badut, hilabeteoz, berrin eta berroita hamar euro enplegatzen dut esantzan urtin hiu mila euro ketan juten zait. Kuntulariak egiten hasten banize, ipar eskaleriko jentetzen euneko berrogeia aktibua bain bada, eta oita amar kilometra junjin egiten badu otoz egunoz, bi milio eganek gastatzen dutu egunoz bidetan. Hamar egunez, hogei miliok guke, eta urte batez, sortzi egun milio euro esan zan da parte handiena lanila juiteko, agian bai hold up hitza egokida aldi hontan. Warta siber da jutan hogei eta jutan hogeita hamar hamarkadan, treinen tenoiak kamiatu zutela, tenoe ez egokiak ezari zutien, jentek otuak harditzen lanila juiteko, eta diezelak prefostan. Memento hontan ikusten dugu garraioetako zerbutsu pibikoak dezegiten aideela aitzina. Ebentik aitzina, segur dena, garaioak beste maneaz ikusi eta pentsatu beharko dutugula denek. Autobus lineaik ezpeita istan batez iparlatzetik iganen, jarraikiko dut berbidetik. Eta bidian, iholdiko arditropa luse bat, eta badia Lucia Korenti, agitzen bat ebide amiatuko dutut. Sega isa edera kabalik kampoat elkitzen ikustia. adia eta bide unu Atea, atea, Isabela Barretxemen entzulearen iritzian, eh, eta kronikarekin txekitzen dugu, orain. Eta kronikaren tartean, argazki solas saritzeko eguna dugu gaur, joanes, etxe barria gurekin atxalde hona. Bai, zuie parte hon. Duda nuen, eh, Joanes eh, Garzia baitugu ondutik eh, gomitetan, eta beraz, eh, na hasten, nintzen, baina bai Joanes Etxebarria beti gurekin argazketa zalitzeko, eta gaur, Marcel aipatuko dugu, ordean argazki bat, pertsona bat, eta argazkilari baten lana bereziki. Bai, ordin uh, eh, kronika hunek dutin alde hunetan, ebe deskubrimenti zumbait egiten dira, oaiko antzuia zue deskubrimentia. Uh, eh, Nikola Rival txerkatu dut zalhezalia interneten artista frantxez bat, pa izen bizidena. Eta uh, eskerrak ikendu lotua, zela Marcel hunena, emazte, adineko emazte batena. Uh, beda portreta bat, egiten uh, alda, hola argazki sorta batetan. Uh, badu eringarritik, badu... Uh, eh, erran dezagun melankolikotik, bada bina denetaik, sui eta beltzez dia, oso argazki ederrak guztiko, nik eh, bete-betian eh, maite dudan argazki estiloa dugu hau, erran nahi baita artin argazki soziala, ez dakit nik sailkatzen sobe argazkiak, mena mm. nuke eh, hortik zerbait badila, Hau Nikola Rivalen webgunean badia testu jabur zunbait, ez dia oso oso esplikatiboak, mena erdi poetiko, erdi erringarri dia testo hoik, eta hor esplikatzen daiku ezagutu dira aspalditik Marcel izeneko emazte hau, eta uh, e, emek emeki ikasi dira ezagutzen, hartxarrin argazki treznai gabe, eta geho argazki tresna elki dila, eta guai, Ebe, mazte hoi junik dela, bena argazkiekin maite dila arra mm. eta hor din bada zerbait hola, bebai, be, poetiko dena, e, nikos hanis maite dudana, eta geho badu, badu umore hanitza argazkietan, pentsatzen dut uh, Marcel hoi erringarri izan behar zela. Mm -hmm. Eh, uh, gehi da, mihi atiatzen haur bat bezala eta beste. Oso-oso argazki ederrak eta gaitenin eskerrak lotua hoi ukendu dala lehenik zen eta beste lanak uh, eh, bez nutuzkian hola apresiatuko egia erran. Mhm. nahiz eta interes hanitz badien, segure, uh, pentsatzen dut bereziki uh, eloge de la stabilite deitzen den argazki sorta bati eta hor oso oso beste mundu bat eta zuiten hasteko koloetan gia, koloe oso bizietan ebai, eta beto, betoina eta argiaen arteko kontrasteak txerkatzen ditu, bai, hori hor ez bate habo portretetan ez duze, eta eh, kasualitatez, atzaman dut, eh, serie horren berri, serie hoi eta la linea roja edo marra gorria beste argazki sorta baten berri, diseinu aldizkai batetan zen, eta artetik, ne ustez edo argazkilaritzatik eh, diseinuen eh, mugan gia hor bait, eta eta hoi zinez ez da ene mundia, mena aldiz portreta, Marcelen portreta hoik, zinez interesgarri. Mm bai, bitxi da, leren ze kontrastea bere webgunera joiten zilarik, badira beraz aipatu dituzun lan desberdinak, eta Marcel, kasik erdian hor da bere mm, iduidu argazkilari horrek edo artista horrek, Nikola Rivalz horrek, uh, bizi izan duela emazte horrekin zerbait, uh, ezagutu duelako, zaki gu soberan nola, egeran, eta eh, ba, unkitua izan baita Marcelen gandik uh, argazki sorta batzu atela dizkiola ez? Bai, bai, bai, bai, da oso, mm, oso hianeko edo urbileko izan dela, eta bestela ezpeitiak hausitzen ahal holako argazkiak, zumbait behitia pausatuik eta beste gehien gehienak, e, be, emaztia kasik ez da hartzen ari dela argazki hartzen, bai. edo, edo hainbesteko presentzia batekin ez du habo kasu egiten, eta, eta hoiek badie beste indak bate bai. Mm. Eta behar bada, uh, hon hartzen baduzu jauzi tipi bat eginen <laughs> dit, ez ginean hau hain zinetik aipatuko hartin, mena uh, eh, Marcel izenaekin hain nintzen inguka eta inguka zerbait, zerbait uh, eh, hitzapenetan eta behar bada bi hitzaz aipatuko dute bai barkoseko argazkilai bat, polo garrat, aspaldi juntan tolosan, Oksitaniako tolosan bizidena, dena, eta justoki egin zina ebai lan bat, be Barkosen oso famatuik zen Marcel bat baina bena huaikun Marcel gizon izena eta ez emazte batena, e, eh, bortian, kajola etxola batetan egoiten zen, eh, be heben kolaboai hanitz bezala, eta han egin argazki sohta bat, eta be ados balimazia proposatzen dezit hoie partekatzia, bestelako jarri gabe, nik polo hanitz maite dudan argazkila da, bena hor objektibo eta asun guzia galtzen dut, hor mhm. enizabose eta txartiko. Ados, bo, me, balio du, ala ere, eh, lekuko argazki lariak ipatzea eta argazki lanak, eh, nahiz eta, bon, eh, ez duakit, barkoseko argazki lari lan oiek, argazki lari horren lanak nun ikusten alko liteizken, internetan berdinaz? Bai, bai, eta simpleki pologarrat.com bai. webgune bat eh, bada, eta hoktan a, eh, simpleki, bai, eta hoktan da Marcel, justoki, badia argazki sohta desberdinak, eta Marcel, eta, bon, ahinean aipatu bai, zen, eta ez dakit barko zen denek ezagutzen jenez argazki sohta hoi, bena Marcel badakiten adinetik aintzina, eh, denek ezagutu dugula, eta, eta zinez argazki interesgarriak dira. Mm. Orduan, eh, Marcel, eh, lehen Marcel eh, horren uh, gana itzultzeko berriz, Joanes, adozuazira. Ez uh, dakit, uh, zerk egiten du olakotan uh, argazkiek badutela indar bat, zenta, bon, surita beltzaz dira, horrek ere beti mm, kutsu berezi bat emaiten dute, ala ere argazkiari, naiz eta be, surita beltzaz ere argazki baten hartzea ez dela beti simple, zenta untxateratzeko behar dirala ere argiak untxa kontrolatu. Zakit, eh, zerki egiten du hor badutela olako sarma berezi bat, eta bat? Be, <clears throat> deja batetik teknika ipatzeko, ez eniz eh, aski gai erraiteko ze tresnaekin edo ze motako uh, bai, baize motatako tresnaekin egin dutin argazkiak, bena uh, segur, ehuneko lautan hoita himetzian segur, eh, argentikoan egin dutila. Hor bada zerbait numerikoan kausitzen ez dena lehen portreta hoi erdi turbuts edo flu edo zakin nola gama erden hoi uh, eh, puf, argentikoan indarra ekin horra da eta kazik pariatuko nuke argazki tresna lehika markakua dela Eh, bada holako gozotak bat kontrasteetan, eh, igaiten gira suiak beltz ulhune nialat eh, holako ez dakit, gaizak bortxatu gabe, eh, oso gozoki, eta idu idu emazte horren eh, emazte horren gozotak izlatzen dila nun bait. Hoi, batetik ohar tekniko bat egiteko, eta geho eh, bihotzetik horra den ohar bat egiteko, Uh, ez dakit, uh, argazki guti hoik ikusi eta, eh, idu izait, uh, eh, beha gila ipatzen emazte bat be bakartak zunean, geho sentimentu hoi indartzen da testuaekin hoi mm. konfirmatuk behitzaiku, bena uh, emazte bat hola ikusten dugulaik bizkar ez edo profil ez, uh, ordu lai bat iso besu kaltian, leheneko formikazko hola, meuble baten gainen pausatuk, be bakartak zunean izlada hola, ba, serri mundi bizigienen tako, uh, eh, ez dakit, uh, simbolo bat bete-betian, uh, eh, hanitzek ikusi duguna etxe eta etxalteetan, eta uh, badaholako indar, badakizu, ene ustez, indarra hartzen die usu arte obrek, zerbait berez edo partikulara jakusten daikelaik, mena bat jelaik holako eran unibertsala eta ene ustez hoi, hoiak gitzen da argazki sortahunekin. Mm -hmm. Eta geho, hau dela, umoreak egitzen delaik, ni umore zalen iz eh, eh, be, biziko alhor gizietan, eta hor, eh, horren uh, ez, ezkia nula erran, ezkia hasiko nigarrez mazte Dei. Bai. horren gatik, uh, agei behita holako indar bat umorean, eta, bai. mhm. eta bada, hoi, partikular eta unibertsalaen arteko hoi, uh, Emazte hoi ez dute zagutzen, mena pentsazten daitenea maniai, eta bon, horrek deja honkitzen nahi. Mhm. Nikola Rivals, eh, beraz hau da argazkilari honen lanak, eh, Marcel eh, aipatzen dugun pertsona horren argazkiak aipatzen dituen, menen bere webgunean, bitxikerien artean, aipatu dituzu zinitola hainiz gustukoak, baina batek bai, alateizm de Jezu deitu duen argazki xerie bat bada, <laughs> nola aipatuko zenuke hori? <laughs> Eranen nuke eh, aldizkai satiriko bat entako balio lukiela, geho, ez dut hortan eh, bestiak, eh, Marcelen argazki sortak dian indar simbolikoa hor ez dut, bat atzamaiten hor enetako badia sumat bat bi hiu, lau argazki, lau portreta, lau gizon benula erran uh, estetika badiena, egan nahi behita abil luze, bizar luze, eta eta korona hoi eh, nula jan behar da arantzaz eh, betaik. Mm -hmm. uh, ez dakiten lau, lau argazki hoik lau txiste di, ez uh, <laughs> hortan beste mamik ikusten, ba, nik jala hartzen dute, eta geho testuan ebai, uh, bau frantzez ez da testua, mena erraiten du, ranaldi bat erraite, ko jesu ate ez lan apatzanz, absurde, eta hola, jarra ikitzen du erraitez, oro absurdo dela, eta bon, uste dut stila haike, mundia kambiatu nahi lau argazki horiekin, yes. bena, bena erringarri da jale. Ukan, idu idu kandila olako delir bat, eta bo, izolate erringarri izanen da hori itia, pixka bat artistiko, poetiko, putnu bat, edo filosofiko, absurdo, Ebe, bai, katolizismoa eta ateismoaren, eh, ateismoa itzaz justuki, bereziki, eta hor hartako adinetako jesusak eman ditu, eta mairu urte pasa dituztelakoan, horako zerbait, bada, bai. ideia ez? Bai, geho gure baluk esplikazio bat, ez dakit bestela zentako holako webgune seius batetan. Uh, bon, mm. geho udeidu artista hunen uh, dela zinez, uh, eh, Al hor oso oso desberdinetan lan egiten dila zen eta lehen aipatu dut la linea roja argazki sorta, hortan argi oso biziak ageidia, uh, geho eloge de la stabilite edo orekaen, uh, nola da, elogio hoi eh, betoina eta argi eta argi bizien arteko kontrastea, lan berezi batekin teknika mailan, Marcelena habo lan humanista bat, eh, bon, eh, idudu denetaik egiten dila eta hor bakotsak begustiko zerbait atzamaiten ahaldila webgune hortan. Bai, eta sustut bere izena maiten osuaring Nikola Rivaltzen izena bilatzaile batean, ba, marnaka, marnaka argazki ateratzen dira, eta denak dira be, argi gorriarenak edo burubilenak aldiz Marcel biziki urrun pean agertzen da, beraz. Eh, bon, egia da, erringarria da, nola zerri garantzia emaiten zaion, mon Googleen eh, nola sailkatzen dituzten nola agertzen da, baina ba. Nikola Rivaltz, beraz. Nikola Rivaltz eta Apollo Garrat ezagutzen ahi genentako beweb gunea ebai hor dizi eta segure ekarriko dut berriz beste kronika bat eta hoeki prestatuik, mhm. hor bat batetan jim behitzait. Bon, ebe <laughs> ez agatik ez ondokoinako. Ebe, mire esker, Joanes Etxebarria eta izan untxa, arte? Bai, izan eta mar minuturen buruan Joanes Garzia basurko gurekin izango da Uso Pop Festivala ipatuko dugu, Larumat bat eta igande untan, sarako mendi eta kaperen arteko itzordua, musikaz josia, Uh, be, eta sunguziak emanen dauzku, beraz, hamar minuturen buruan, eta geixo ere ipatuko dugu Matin Perezekin hori seiak aintzin. Bosterdiak, mementuz, Euskal Irratietan berriak, zurekin, jojo bidart! Peio Zerbiel, Siberotar kantaria Robert eta Didieriko eta Mariz Laviren hausia bururatu da Parisen, a, prokuradoriak kondera oargarriak eh, galdegin ditu eta defentsako abukatuek aldiz xuritzia galdegin erabakia bihar, oren bat eterditan, jakinen da. Eskualdari jeltzalea PNV alderdiak Espainiol gobernoren butxetaren alde bozkatzia erabaki du azketze azkenean. Barne ez da bada baten ondotik zalantzan zuten hori egitia, hor bereziki Espainiol gobernuak erabiltzen duela kotz konstituzioko eunta tamabost garen artikulua. Azkenean erabaki hori hartuta, PNVek dio manera oberena dela kontrapoderea egiteko eta euntaberrogoi tamabost garen artikulu famotu hori indar gabetzeko. Greban dira beti kapio belarreko langileak, zebete sindikatuak susten gatturik eta laneko baldintza biziki izan ez, agatzalde juntan ere prentsaueko batian zehaztasunak plazaratu dituzte, letra bat ere zuzendaritzari igorria eta agapostoen arabera, jakin araziko ere, greba segitzen dutenez. Parkursup orientazio plataformaren emaitzak atera dira. Hor frantzian diren sortziun tamar mila ikasletarik erdiak eh, baino gehiago erantzun bat ukandu eta sari entzunen dugu ere, hor eh, eta le txepare ikaslek ere zer diotena. Iriburuko pastorala prestatzen ari da, bazuen bulta bat etzen olakorik izan eta hor eunta eh, berroi tamar bat hartzaile gari dute prestatzen lehen eman aldia ekainaren irua eskainiko dute. Urepeleko marka ere izanen da larun bat untan urepelen eta endaiako irakugaldia ari da prestatzen ekainaren seian izanen da eta hor maiaren Lujanbio Bertsolariaren eh, lanak dira irakugiak izanen. Itza itz eta putz, saioarekin segitzen dugu zurekin, arantxa. Hori bera bai, eh, laster gomitaren tenorea. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen, Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Petzero saioa euskal igatietan Asteuntako petzeroa René bai, Errezaret Petzero saioa ostiralez eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko zorziak eta ogoietan Igandez eguerdiak aintzin Petzero saioa Ostegunean iso emankizunean Bra bra metal eta arkor kolektiboa izanen da gure gomita Ekainaren sortzean antoatuko duten konzertua baina baita ere urte osoantzeak Elamaten duten lana aipatuko digute Ostegunean iso emankizunean ahatzeko bederatzitan eta gaurko bukaeraren giro azkinan, eh? maiten dauko hemen matinek gurekin izanen baita. Seiak bos gutitan biharko saioaz dena erraiteko. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Defentsan eh, gai nagusi oraintzetan eh, Jojo Bidartek aipatzen zuena Espainiako aurre kontuak eh, arduragatik aurre kontuak babestuko ditu eaiotak arduragatik beraz makoen artean haien hitzak baitira Euskadi buru batzarrak azaldu du aurre kontuen blokeoak amilde girantz bultzatuko lukeela orain arte baino gehiago Espainia eta Kataluniako egoera politikoa Katalunian neunta berrita garen artikulua aplikatuta dagoen bitartean aurre kontuak ez zituela onartuko itzeman zuen. Gain nagusi beraz berrian, baita argian ere Espainiako gobernuaren aurrekontuak aurrekontuen alde bozkatuko du ea jotak eh, sare sozialetan ere aipagai nagusietan eh, tenore untan. Autogobernu lantaldea ere horren ondoan berrian erabakitzeko eskubidea jaso dute EAJak eta EH Bilduk estatutu berriaren itzaurrean. Testuak zehazten du, legezkotasunaren oinarrietara lotuta egongo dela autogobernua berritzeko prozesua ahalduguk, sozialistek eta pepek ez dute proposamena eh, babestu berrian, erramezala, seetasun guziak, Eh, puntuz puntu ere laburzki emanak berrian. Eta erabakitze eskubidea ere eh, beste gai batean eh, gizakatea, ekainaren amareko gizakaterako iragarkia orkestu du gure eskudagok. Eh, zuri beltzezko iruditan, errukbi eh, talde bat da aldageletan, eh, eta kapitaina jokalari egitz egiten zertarako balio du estrategiak taldea ez bagara. Bilbo Donostia eta Gastei zerabakitzeko eskubidaren alde lotzea da ekaineko katearen helburua. ehun mila pertsona bildu behar dira hortarako. Andere xerora prez da, hau da Ipar Euskal Herriko hitzan titulu nagusi hiriburuko pastorala ekainaren eh, iruan emanen dute uh, aktore biltzen ditu bi urteko proiektuak orentzitan berrietan aipatzen genuen bezala hor ere hitzan xeetasunak argian eh, bestalde bizitza da undiena atzo aipatzen genuen ere urbiletik segitzen du uh, eh, kampaina argiak minutuz minutu donostian eta betitulua mementuz protesta artean hasiko da munduko turismo erakundearen goi bilkura donostian eta hor, beba dituzue azken minutuetako gertakariak, elkarretaratzeak eta beste argian bestalde, terrorismoa egotzita, zazpina urteko presondegi eskaera du fiskaltzak iruneko istiluen gatik, uh, eh, iruneko istiluen harira, auziperatuta diren errenteriako eta behasaingo lau gaztenzat, beraz, zazpina urteko presondegi zigora mantendu du prokuradoreak, etzen iskan bila utxa izan, izua sortzeko helburu terrorista zuten ekintza aurrez planifikatuak izan ziren hala zer adierazi duen. Eta Ligams Lapazem eh, titulua edo izena hemen eh, ba, argian eta Oksitaniera bereziki. Oksitanieraren aldeko lasterketa ostiralean abiatuko da. Korrikak beste aizpabat badu, beraz eh, Oksitanierako Oksitanieraren aldeko lapazem, eta beraz, jamezala ustira luntan abiatuko da, eta hori, bidasuretik katsaldeko bitan, eta lemengo aikako kide edo erakasle eta ikasleekin batera ere, korrika eginen dute amar kilometroz, tarten jakez borteiru, eh, mertxe muika edo eta bisente klaberri. Irorogeita sortziko maiatza kaseta puntu eusen eh, tituluna tenore untan. Mende erdi pasatuta mitoak bizi-bizirik dirau memorian. Erreportaia berezia beraz iraultza garaia hortaz eta bestalde kazetan hiru emazte hilik agertu dira lau asteotan, hau da titulu, lau asteotan hiru emazte agertu dira hilik ipar euskal herrian, azkena miarritzen, baionako prokuradoreak adirazidu, suizidio bikoitzaren tesia uh, atxikitzen zutela, mantentzen zutela, gertakarien zergatia aipatzeko. Gertakarien zergatia aipatzeko. Eta Zerbiel hausia uh, eh, ba, mm, segitzen du horbiletik eh, media bazkeek, prokuradorearen hitzak eh, beraz hemen aipagai, uh, Zerbiel, Mariz Lavi, Didier eta Robert Arrikoren hausian. Eta Niko Etxartek... Uh, edo niko etxartek eh, jo edo sortu kantua mila musikarik joko dute euskal rock and roll deitzen den kantua esker mila proiektuaz xetasunak ere media bazken eh, futbola bestalde <laughs> zitu esten markatu futbola eta rabio polemika hansen ari da iduriz desanek errandu animaleko utxa egin zuela eta lehmion aldiz itxasuntzia ere pasaian da egun hauetan eh, ikusteko balio duen itxasuntzia zuidu ezten ere eh, gai nagusitan dena Amar bat minuturen doren laurden baten buruan gurekin izango da Matin Perez iso edo geixo barkatu emankizuna aipatzeko baina lehenik ebe gerran musikan galitzen gira gure gomitarekin Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Usopop Festivala asteburu untan izanen da, Sarako Lizarieta Menditik, Santa Catalina Kaperara, bi egun desberdinez osatutakoa, bi gune desberdinetan, bi giro azkenean. Dola zonbait aste ere gurekin izan genuen, Usopopeko kide den Joanes Garzia Basurko. Gurekin, berriz, atxalduntan, atxaldeon. Ba, ratxalde ontzuri, rantxa. Azken aldean, talde bakan batzu aipatu ginituen, bon, gerostik afitxa ongi betea duzue, beharrik, eh, bezperan girelarik. Oh, eh, Galdera ez nuke egin behar, pentsatzen terantzuna jadanik zoin izango den, baina pozik aurtengo afitxarekin? Mm, bai, bon, urtero gaiten dugu, baina gira aurtengoan nahi, eh, bizki pozik garela, atxamaitu kartela osoa dugula. Aski ongi horrekatu eh, bat, utaz, bai, pozik. Bai, uh, badira mm, hemen jendeak lagunak, pentsatzen dut gehienetan eta eh, kanpotik etorritakoak ere. Bai, gara orten, eh, bon, urtu du esiatzen gira, eh, bako rekabat atxe maiten bertako eta kanpoko artisten artean. Eta be, orten guan, hemen taldeak dira lapurtarrak, iduak, beraz gu, be, gauza polita. Baina iduak, asko eskola kantatzen dut ere bai, bon, guretzat sorpresa edera da hori eta hori da gure helburuan, eh? nengo musika modernoa argipean ez eta gero ondotik baitugu izuz, kan, talde kanpotik eto eta haiek ere kalitate handikoak. Uh, François Atlas eta Bos Gehio, bai. mm, zer da hor, nor da talde hori? On, François, François Marie, uh, musikari aski famatua, dugu François Antzi Atlas Montaigne, taldearekin, mm. hori da talde, bere taldea, fama edera frantzian. Eta hor, proiektu berezi bat du, laportar, do, zakit, laportar adin denak, benen, iparaleko lan eskekin, uh, eh, laukantariekin, bos koroarekin, eta bere ibilbidean niko kantu batzuk berritzartzen ditu formatu intimista batean. Beraz, bera, pianoa, gitarra, Euskal Herriko musikatrezna batzuk, eta koro hori beraz. Badu tradizionaletik beraz hor, Juska bat? Bai, beti, bai, beti e, eh, Franzok beti maitatu ditu e, musika afrikarrak adibidez hainit, eta beti eh, sekatu du pop musikari e, ale tradizional bat gehitzea, eta be, bos gehio laukotea, deitu ezan zuen, bere disketan koroak egiteko, ba, sekatzen zuelako bulgaria hau batzuk, eta tokatu zituen beraz neska hoiek, eta maite mindu zen haien eh, hautsetan. txetan. Um, ginen pixka bat uh, frustrazion deia azken uh, aldian bai. um, zakit buruetan ikusi dut uh, zerrenda nola joaiten zen gau aldiarena, konzertuarena frustrazion pasako da Willis Rumon daintzin? Uh, Olako autoa bai. duzu edo? Hoi da, Willis Rumonek bukatuko du gau aldia eta frustrazion da pixka eta Willis ekin uh, gaueko afitxa burua mm. Baina atxe maite ere bai, begitizka eder bat, gurizidekin bukatzea. Baina asko alde bat zaiteare afitxa nagusi. Eta kokonat? A kokonat da, urte do komitatzen dugu festival lagun bat. Eh, izan dira behasengo jaspanakoak, jatsezetakoak, eta du beste, ba, beste zonbait, moi moi eta hori. Eta orten da kokonat festival bat da zent idian, beraz hori uh, eh, frantzia erditzuan et, eta jazkena ango antolatzaileak etorriko dira DJ lanak egitera. Musika afrikara uh, emaiten dute hmm. Hori dena, beraz, eh, larun batean bozitut denak aipatu, eh? badira dira bai. beste talde batzu, zagit bitzaz eh, aipatu nahi dituzun ere? Ba, be, lumi, beraz, uh, lumi den laster kaleratuko da, eta hor da haien uh, orkazpen egun bat, uh, guk maite dugun eta bikotea, eta ondotik uh, zer badu dantza, e, bilakaren soka manaliarekin, hapisa denetarik, eh? Eta gero, barbai bat nuke musikaz gain, egun guna orta soko bat, aski, e, aski polita, mm. urri dena, eta gero, ondo ondoan ditugun apainketa, dianari, bereziak, eta horako gauztipiak. Mm. Ez antolatzaileak ere aurrak dituztelarik horako uh, gauzai pentsatzen dute berdin, ez? Eh, ez haipa, dora, <laughs> maiturtez genen pentsatuko, baina bai, <laughs> hortan gira, e, oita urte pasa eta beraz, e, bai, e, pentsatzen dugu horrein beste publiko mota, bati ere bai. Ez da din mugarik, beraz, e, uh, Festival Festival hortana? Ez, ba, aurretatik, adineko jendeak etortzen dira ere bai, eskat, uh, publiko orotari, orotari zuzendua delako. Mm. E, bitxinen du, baina janaria aipatzearekin ere, bada garrantzia, zentan aski indar bat ere maiten duzien hortan? Bai, ahont, eh, ahont, guk erraten dugun bezala, gure festivala da eh, diendak etxera errezibitzela bezala. Horretzen eh, dugu, xeriun pertsona ezian, baina txeratzen gira hor guk, guk dugu duna xoko aldatzen, guk dugu bertako produktuekin albada eh, prestatzen, eta urtero errezeta berezi bat egiten dugu. Maiz munduko erri bateko errezeta bat edo, aurten Kambodja dugu hartu, eh, ah, oinari. Ato. Horra. <laughs> Eh, aipatu dugu, eh, seireun bat pertsona, eh, leku mugatuak dira edo ez? Uka maitut galdera bat, eh, bai. adibidez? Hau nahi bat duzu, um, lekua ez da baitez bat mugatua, uh, bada, baina gero eroso sentitzeko, uh, ez genuke nahi, sobera jende izaita ere ez, baina, horra untxalaz, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Me egan nahi du uh, mugatzen edo esten altzen duketela gunea? Uh, oartzen baginen urte batez, saltzen bagin ditu adibidez bostion txartze hain zin, e, hor barba mugatuko ginen, hor ez da kasua. Eta justuki, uh, aroaz, bi hitz, mm, bai, nola eh? ikusten eh? duzu euh? <laughs> Bi hitz edo, iten badut, ete ben bezala, hor erdi bat. <laughs> eh, ez, gia erran hor, euh, oida gure asken eguneko bisa bat dugu gana edu, ez dugu lasekoan anulatuko batuko e, eh, badugurako xaran polikiloldegi bat. charma xarma gutxe duna, baina gau aldi guzia bertan itean egiteke. Egia erran hor, eh, guk olendik konfientza dugu, baina aski arau eh, segonko gara. Beroa badugu, eta beraz trumuiak edagarriak dira, eta kikuso bera azken mementu arte, oran, itxoiten dugu, erabaki hartzeko gainan egin, mhm. hori da gure asmoa, edo bertzenaz berean egin doiteke, gau aliguzia. Mm. Bo, segur dena da, behintzatez dela ez ez dato izanen. Hori, sekuran. Baina, eh, galdera da, mendien artean edo mujuen artean izango den azkenean. Eh, hori, hori. <laughs> Larun batekoa, behintzat, igandekoa, dena den, eh, kaperapean, hortan ez da razorik, Santa Catalinan. Ez, horak, bo, gila da, txaldeko parte hori, parkean egin bardela, beraz, hori ere, hori abalitz, de, piskat, demoraletik mugiztuko dukela. Bai. Hene bertzea Santa Katarina kapera bat da, beraz, eh, ez da arazorik. E, egun hortaz, justuki, zerbait gana eh, bai, izan? Bai, be, iten du bi urte hor, xeatu xe, gila pisek daratzen, eta bi gerren egun bat gaitu dugu, joan urtean plazan eta urririk, eta urten talde bat ukan dugu, maitegin talde bat, eta berak kapera be, merezi zuen, leku intimista bat. Eta beraz, izango dira, beraz, kokona didiak berriz atxaldea bilotzeko parkean, Eh, bertan izango da xaran, eh, xarara eh, berrikit hori den uh, manteseko bat, bere ikusgarri batekin, gratui, musika aski surrealista rango nuke. Eta ondotik uh, kaperan horbel laukotea, zaiek txomen eta alan, idiotan jaineko digitalistak, eta kamita miliz amiliz kantariak, musika aski pop idunar nuke, aski belza, aski bizik Haien lehen konzertua izango da Eh, Fen, bigaren izango da. Eta ondutik, uh, eh, nire benetan uh, da, Maria Arnal eta Marcel Badzef, katerandarrak. Mm -hmm. bikotea. Musika tradizionala, uh, piskat uh, duen musika. Bai, azken aldean haipatu ginuena beraz. Hori da. Iragarri baitzen dituzten. Eee... Uh, Chartzeak aipatzen genituen, eh, ikusi dut eh? zuen eh? Facebook hori aldean uh, eh, Usopop urrezko txartelak eman zenituztela, gordetu zenituztela leku batzuetan, baziren eh? indize do laguntza batzu argazkien bidez, ikusi dut baionako atxemana izan zela, besteak atxemanak izan dira edo? Xarakoa ere bai, eh, baina uh, donostiko uste dugu desagertu dela. Abai? Ah, dugu, bai, pentsatzen dugu bertako eh, iriko langileak edo ah. bota dutela. Zenta bializ dugu eta gure ustez hon desagertu da. Mean bertze biak eh, aurkituak izan dira egunan bertan azkenan. Ados, hori joko tipino bat hor beraz. Ba, jostakin agira eta orra, maite dugu egin zesarri da hori eta bo, piskatzen lako bide kiska bat. <laughs> e, afitxa ipatu dugu izenak ipatu ditugu, baina mm. Eh, egia erran afitxan badira hiru pertsona inna hor... Nahi. dira horiek? Gure buru minitako, datatik Muztroak, Eh, dira pixkat eh, nahasketa bat eh, mitologia eta asiar mitologiaren arteko nahasketa bat. Eta egin nuen afitxa original bat egin, eta guk ditugu asmatu pertsona joiek, mhm. azkenean. eta behar bat lagun batean aurkeztuko dira, ah, zati galdegin nahi. <laughs> artista batek ere obra bat prestatu du, Alberto Emzek Hori da, mm. Alberto da beraz eh, espanol artista bat, eh, eskolerian bizitzen da bazten baiturte, ea etaren zer egina izan zuena, eta eniz maite ginen bere lana, uh, eh, lan fina egiten du, akuarelarekin, eta rangin joan, horra, gure, gure festibala zer zen, erakutsi genizkan idu mustro famatoriek, eta utzi dugu libre, uh, asmatzen berak zer eginen duken, eta fitxa eder bat atera digu, eta fitxa hori izango da festibale egunean. Mm. Uh, eh, bo, ebe joanes, ez dakit, uh, iru egun falta dira, piskat gutiago ere eh, larun bateko eguna asientzin, uh, eh, nola right. Bai. senditzen ziste, uh, prest, irrikitan, estresaturik. Uh... Ba, labu, ongi labu eten <laughs> Prest, prest ere bai, estresaturik aroaren gatik, mm. eta bertzenaz, uh, gu kontent, posik, pentsatzen dugu gaualdi edera izango dela, eta komitatzen dugu jende guzia bestara parte hartzera. Mm -hmm. Ebe, alaxe, lekuak eh, badira, ezkezkatu... Hoi da, iada, igandeko harentzat kasuman nahi ere. Ah, bai. Erdia baino gurego salut dugulako, eta kaperak idurium pertsona atxikitzen ditu lako, ez gehiago. Mm. Ados. Uso popen uh, eh, webgunan eratxeman eh, kasu rentzat adibidez, ebe untxa eta beraz uh, informatuko zaituztegu, Euskal eh, Iratietan aroali doak iunez, normalki eguzkia izanen da. Hmm? Espero, espero baiet. Bai, bai. Milesker, Joanes Garzia. Milesker, Antxam. Izan bai, bai berdin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan, atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter mire ikusten. gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Petzero saioa euskaligatietan, hastiuntako petzeroa... Joane, ere, Rene e, ez dit, ba, ez problema telefona honekin. René Petzero saioa oztiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziak eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Ostegunean iso emankizunean bra bra metal eta arkor kolektiboa izanen da gure gomita. Ekainaren sortzean antoatuko duten konzertua baina baita ere urte osoantzeak eramaten duten lana aipatuko digute. Ostegunean, iso eman kizunean, ahatzeko bederatzitan. Isu eta musikarekin segitzen dugu gau, jaste azken ero bezala gurekin baitugu Matin Perez atxaldeon. Atxaldeon, antxa. Iso, mhm. emankizuna, mm -hmm. nola pasada azte buruntan, miagitzen? Bizikiongi zen. Bai, atabalen? Bizikiongi, bai, ukan genuen gainera EHZ e eta Eskermilaren eh, kideak, ipatzeko bi uh, itzordu, bi kimenean itzorduak, eta ukan dugu zuzenean uh, taldea um, ostatuko esenan eta biziki, biziki ongi zen. Mm -hmm. dut. Freskotasun biskataz? Bai, horra batzea zuzenean kantuak uh, iso da, doa emakzun demoran, uh, eh, hone du bai. Beste estilo bat aldiz bai. uh, orain entzunen duguna, uh, bihar zure gomitak eh, nor izango dituzu? Geixo beraz izango? Geixo bihar, bra-bra kolektiboa, bra kolektiboa karen dugu, metal uh, hardcore kolektibo bat da, uh, zeketan bat tale ituzten beren barne, maina bereziki konzertuak antolatzen ituzten oiztenka, zizpan zuten uh, joan den urte bukaeran, kontzertu bat eh, zekitaldea bos, edo sei, eta hor, magnetoanek enaren sortzian, esango eh, dira, bai, Infest, Dreiafen eta Iron eta Maider, uh, eh, tarra, Infest da taldeko do kolektiboko talde bat, uh, eta Maider ni seur eta Dreiafen uh, Spaniak talde bat da. Ez dutara, enitza gutzen, kontu bat behar ikentzun duz, baina zen bra-bra, eh, beraz, eh, biharko mm. gomitak behatzetatik aintzina zuzenean, beti. Hori da. Ebe eh, eta ordean. Drei afen, zizaguna. Drei afen. Drei afen, jubia. Izan untsa milesker, jarte. Jutak, Afen doinuak eta beste beraz bihar geixo eman ala, giroan sartzen gira. Bihar behatziontan! Eta hori eintzin bihar be bostak taseak artean, hitz eta putz eman kizuna, usai eta mm, bihar be osteguna da, fred behot gurekin izango da, morau entzunaraziko dauku bere azken diskoa bere ziki eraz, usai amezala, maia muruaga ere intxegu, osteguna izan ki, ja, kantuzkantu eman kizunean, norduen gomita, hori tarazten atxet beti euskaligatiak.eus webgunean, Egin klik iratsaioak, sailean baduzu hitz eta putz, beraz uh, atzoko kronika, gomita, joan astekoa, uh, astelenekoa, dozakitze, nahi dauzi berri zentzun, uh, eh, dituzue, uh, sartuak egunero. Alaxe, seiak, Euskal Irratietan, izan ontsa, biar arte.